on eh, guzti guztiei ongi etorriak eh, berrio osari irratiaren eh, sintoniara FMko egun puntu zortzia entzuten ari zarete hau berri albistegia da. Amalau graduko temperatura daukago berrio zarren eta gaurko egun beroa espero dugu. Ogeita mar gradura arte igoko baitira gaurko termometroak eta zeruak oskarbi mantenduko dira. Azken orduko albiste batekin hasiera emanen diogu gaurko albistegiari, izan ere Jolanda Bartzinak kargutik kendu du Roberto Jiménez presidente ordea eta beraz UPN-PSN Nafarroako gobernuan zegoen koalizioa hautsi egin du. Antza denez eta berri agentziek duela minutu gutxi eh, aditzera eman dutenez PSN-eko gainontzeko bi departamentu buruek ere Anai Astizek eta Elena Torresek dimisioa aurkeztu dute. Barzinak egindako iragarpenaren ondorioz. Barzinak koalizio gobernuarekin aurrera egiteko gonbitea egin omen dio psn Roberto Jimenez kargu gabetu ostean ere, baina alderdi honetako kideek nahiago izan dute Jimenezekin batera gobernua ustea. Barzinak leialtasun eza leporatu dio Jimenezi, honek atzo UPNren kontra zenbait aipamen egin ostean izan ere, PSNeko idazkari nagusiak atzo hartarazi zuen foru gobernuaren zuloa eunda hogeita amabi milioi eurokoa baino dezente handiagoa dela eta errua UPNeri eta zehatzago esan da Jolanda Bartzinari egotzi zion. Jimenezek esan zuen atzo goizean Nafarroako parlamentura sartu aurretik ere gobernuko ituna berriro formu formulatu beharria zegoela kontagailua utxean jarri Nafarroaren bideragarritasuna bermatuko duten neurriak hartzeko finean ez bata ez da bestea ere ez dira gertatu gobernua bertan beran gelditu baita. Hau esek izan ziren e, Roberto Jimenezen eh, hitzak kopuru zehatza zein den ikusiko dugu eta zein neurri hartuko diren zehaztu beharko da kopurua eunda hogeita amabi milioi euro baino gehiagokoa bada logikoki neurriak zorrotzagoak izanen eh, dira. Jimenezen arabera denbora gutxian berrogeita malau milioi euroko doikuntza egin behar zela esatetik, beste eunda hogeita mabi milioi eurokoa egin behar zela esatera igaro dira, eta hor sozialistek eh, ba, nahikoa zela eh, esan omen zuten Jimenezen arabera. Hortik aurrera bide horri bat zehaztu zutela esan zuen eh, Jimenezek atzokoan eta horretan azterketa zorrotz bat eskatu zuten. Deklarazio jesek eh, izan dira Jolanda ba, Bartzina eraman eh, dutenak Roberto Jimenez kargu gabetzera, hau da Nafarroako gobernutik kanpo guztera eta Jimenezekin batera baita anai astiz eta Elena Torres ere. Ikusi beharko da hemendik aurrera Jolanda Bartzina eta oroar UPN gai izanen den bere bere gobernua minorian mantentzeko gogoratu behar baitugu e, Nafarroako parlamentuan emeretzi eh, parlamentari besterik ez dituela UPNek. Baina Nafarroako gobernuaren austuraz arago badira bestelako albisteak ere, zein urteko zigorra ezarri diete bos laguni, segiko eta eik, ekineko eh, kide izatea leporatuta. Espainiako auzitegi nazionalak zein urteko zigorra jarri die Luis Goñi, Xavier Sagardoi, Aritz Azkona, Mikel Jimenez eta Maider Kaminos gazte Nafarrei. Segiko eta ekineko kide izatea egotzi die eta talde terrorista kokide izatea leporatu. Guztiak libre daude hauzi horregatik, baina Sagardoi eta Jimenez preso dauzkate, Beste kausa batean, sei urteko inabilitazioa ere jarri die, beste lau lagun zigortzeko ere eskatu zion fiskalak epaimaiari, baina ark absolbitu egin ditu, maitan intxaurragan, amaia legarra, Noe López eta Alberto López Miranda haiek erakunde terroristako kide direla ezin delako frogatu. Nola nahi ere, López Miranda kiru urte pasatu ditu hauzi honengatik behinbeinean preso. Aldeek elegitea jartzeko aukera dute Espainiako auztitegi gorenean eta amaia izko abokatuak alaxe eginen duela jakinarazi du gainera epaia ezkorrea dela esan du eta atzera pauso bat dela. Javier Gomez Bermudez buru duen aurreneko zigor salak emandu epaia eta beste batzuetan ez bezala epaituek inkomunikazio egindako deklarazioei balioa eman die haiek torturapean egindakoak zirela salatu arren. Magistratuek epaian eh, idatzi dute torturak frogatu gabe daudela eta epaiketan ikusi diren beste hainbat frogei batuta, auzipetuen errugabetasun presuntzioa bertan bera gelditzen dela. Bestalde eta aurreko eh, albistearekin lotuta aipatu behar dugu Gernikako akordioaren sinatzaileek elkarrietaratzea deitu dutela gaurko, gaur arratsaldeko zazpietan eginen dute hori, Iruñeko udaletxe plazan epai hau salatzeko. Berriozarrera hurbilduko gara orain, hemengo hurbileko berriak eh, aipagai izanen eh, ditugu, eta lenik eta behin aipatuko dugu Marea taldearen eh, kontzertua, bokana da taldearekin batera, ekainaren hogeita iruan eskainiko dutena, hemen Berriozarren futbol zelaian, eta Berriozarko udalak baditu oraindik zenbait sarrera, e, ba, emateko, ez emateko aizik eta saltzeko, eta hoiek eskuratu nahi baldin badituzue, berriozarko udaletxera jo dezakezue, kultura arlora zehatzago esan da, gaur duzue azken eguna hori egiteko, goizeko amaiketatik ordu batetara, eta zuen izen abizenak e, nortasun eta telefonoa emanez. Amar sarrera besterik ez dira salgai daudenak. Eta rock musikarekin eh, jarraituko dugu, izan ere kultura saia hasia da, 2008ko berri rock eh, jaialdia prestatzen, eta honetan ere, ba, eh, herritarren iritzia jaso nahi dute, e, talde gonbidatua zein izanen den aukeratzeko. Hauesek dira aukeratu daitezken taldeak Dickers, Los del Gas, Lendakaris Muertos, Bashira, Amparo Sánchez, Amparanoia, The Cherry Boppers, C. Satek, Coleiton eta Sonic Toys. Eh, Hauesek beraz, aukeratu daitezken eh, taldeak eta lehiaketako bi talde irabazleekin batera, Boto gehien lortzen dituen taldeak joko du irailaren batean berriozarko jaietan. Berriozar.es udal webgunean eman dezakezue botoa eta baita eguzkiplaza.net webgunetik ere hortxe iritsi zaitezkete ba, botoa emateko horri aldera. Udalarekin zerikusia duten eh, kontu gehiago, izan ere ba, ikastaroetan izena emateko EPEA, zabalik izanen da hemendik eh, gutxira, 2000 eta amabi, amairu ikasturtean, eh, ba, hainbat udali ikastaro prestatu ditu berriozarko udalak, eta laster izanen da zabalik izena emateko EPEA, Kultura eta gazteria arloko ikastaroetan, ekainaren emeretzitik hogeita irura bitartean egonen da zabalik epe hori, berriozar.es udal webguneko egoitza elektronikoan, edota 0 amabi telefono zenbakian. Eta kirol ikastaroei dago kionez, izen emateko epea, ekainaren emeretzian hasi, baina hogeita bian bukatuko da, egun bat lehenago. Lekuak kirol bulegoa izanen dira, kirol bulegoa goizeko amaiketatik ordu batetara, eta kirol kluba bak eh, beste ordutegi batean Eta kirolaz eh, ari bagara, aipatu behar dugu, gaur gaurkoan eh, udako kanpainaren hasiera izanen dela kiroldegian, pistinen eh, piztinen irekiera eta horrekin bateran, batera, ba, festa eta gau pasa eginen dute kirol tabernan, kiroldegiko tabernak eta kiroldegiak berak jaiegun berezia prestatu dute, e, udako denboraldiari hasiera emateko arratsaleko zazpietatik aurrera aurrentzako jokoak izanen dira eta horren ostean gau pasa musika eta bestelako sorpresekin kiroldegiko kirolta bernan. Itzordu gehiago, orain honetan eh, igandeko itzordu garrantzitsu bat, txirrindularen eguna, elduden ekainaren amazazpian, igandearekin, e, edizioa eginen da, goizeko amarter dietan hasiko da, eguzki plazan, eta izena emateko, kirolde gira jo dezakezueia da, iru euro ordainduz izena emanen duzue, lasterketaren egunean bertan ere, izen ematen alduzue, goizeko amarrak laurden gutxi baino, lehen, baina egun horretan e, bost euro ordainduko dituzue. Ordainagiriarekin lasterketa amaitzean opari bana emanentzaile lasterkari guztiei eta txirrindula baten zozketan parte hartuko dute. Eta aurrentzako jardueren artean aipatu behar dugu munduko altxorreak hoien bila etorri nahi izeneko hiri udalekuak berriozarko udalak antolatutako hiri udalekuak e, hemengo neska mutilei zuzenduak eta abuztuaren seitik hogeita laura bitartean eginen direnak astelenetik ostiralera taldeak euskara zein gaztelania antolatuko dituzte eta izen ematean gaurko honetan amaituko da gaur duzu beraz azken eguna zuen seme alabak matrikulatzeko 012 telefono zenbakira deituz, goizeko sortzietatik arretxaleko zazpiak arte daukazue aukera. Erroldatuek hogeita emeretzi euro ordainduko dituzte eta erroldatu gabeek berriz berrogeita emeretzi. Eta gure albistegiarekin amaitzeko beste itzordu baten berri emanen dizuegu, igandean ere mendizaleak Los Amigos de la Montaña taldeak eh, beste ibilaldi bat eginen du, ezoiko ibilaldia izanen da bere urteko egutegitik eh, kanpo, Eta orain gonetan riglosera joanen dira, Ueskara mailoetan zehar ibilaldia egiteko. Ateraldia beti bezala goizeko zortzietan izanen da eguzki plazatik. Hauxe izan da dena, gaurko albistegiari dagokionez, informazio gehiago datozen orduetan, berriozari irratian, FM-ko eun.zortzian, eta ordu oro interneten eguzkiplaza.neten. Música